Reder, Jezus Christus, leer ken het, en hulle val daarna weer terug in al hulle sondes, is hulle uiteindelik slechter daaraan toe as aan die begin. Dit sy vir daar die mense beter gewees het, dat hulle nooit op Godse pad begin stap het, nie as dat hulle daarop begin stap het, en toe van hom in sy voorschriften afweggedwaal het. Daar is twee spreekwoorden wat hier die mense baie goed beskryf, dit is net een hond wat zo so dom is om na sy eie braaksel terug te loop. En, dit is net een vark wat so dom is om in die modder te gaan rol nadat hij skoon gewas is.